Сегодня 9 февраля 2010 года. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новослободская в городе Москве. Меня зовут Виктория. Это тематическое занятие. И темой занятия является практика мантры, устраняющей, избавляющей от смерти махом ричунджая мантра. Кто уже был на подобном занятии, поднимаем руку. Так, и кто впервые на этом занятии познакомился с этой мантрой? То есть до этого никогда не практиковал ее. Есть у вас такие? Есть. Так, ну в основном у нас сегодня будет практика. Вот, но ну, два, несколько слов я скажу об этой мантре. Это очень древняя э, мантра. И когда-то как, ну, когда-то получить такую мантру было большой редкостью. И получить посвящение значит, на эту мантру от школы, от учителей школы чем была большая редкость. Сейчас, конечно, времена меняются, и вот такие древние мантры, как эта мантра, достаточно значит, распространены, доступны в интернете, в различных книгах. Это, конечно же, говорит о том, что ну, появляется возможность вот, прикоснуться к таким древнейшим э, практикам, таким древнейшим уникальным мантрам. Эта мантра дарует бессмертие. Эта мантра устраняет препятствия в виде препятствий на нашем пути, в виде болезней, несчастных случаев, устраняет семена нашей кармы, которые связаны с, со смертью. И если мы будем практиковать эту мантру, то мы себя обезопасим, обезопасим на своем духовном пути. Эту мантру полезно практиковать каждый день, и в особенности рекомендуют практику этой мантры в свой день рождения. Если вы в этот день, в свой день рождения будете практиковать эту мантру, то вы, опять же, на целый год защитите себя от каких-то несчастных случаев, от болезней и, не дай бог, там, смерти. Мантра сильнейшая, сильнейшая, поэтому э, я рекомендую, и наша школа рекомендует э, практиковать ее постоянно. То есть, чтобы это были не разовые случаи, а постоянная практика до тех пор, пока вы ее не реализуете. А, если вы ее реализуете, то вы получите бессмертие. В полном смысле этого слова. Если захотите бессмертие в этом теле, получите бессмертие и в этом теле. Какие вопросы по этой мантре? Стас, вот вы сказали, что сейчас э, ее, в принципе, где угодно можно найти, то есть люди начинают практиковать, то есть пошла э, масса они их силы не истощаются, потому что она как раз раскрыла все. Почему они раньше держали в секрете, а сейчас пускай это понятно, потому что исчезает, сила не исчезают? просто. А нет, конечно же, знания йоги, они не будут ни в коем случае обесценены, если все люди будут э, ими заниматься. Если все, все человечество будет Э, обращаться к абсолюту, будет произносить его имя, абсолют останется абсолютом. И он э, ни в коем мере там не обесценится, не станет меньше, как-то значимым. Абсолют останется абсолютом. По какой-то причине раньше же держали в секрете? Держали в секрете, потому что ну, вот, э, были на то причины. Были на то причины, были люди, которые не смогли бы вот, воспринять эти вещи. То есть это на самом деле уже вопросы другой темы, почему знания йоги раньше были недоступны для общей массы людей, для большей массы людей, и почему сейчас значит, эти знания стали вот так распространяться открыто. Но наша точка зрения, точка зрения нашей школы заключается в том, что а, знания йоги теряются. И их осталось очень мало. И вот эти крохи, они и то исчезают. Вот это на самом деле великое благо, что вот эти мантры, вот эти практики сейчас открыты. Это а, является гарантией, что эта практика не потеряется. Понимаете, теперь можно в интернете, в книгах эти вещи найти. А если бы они скрывались, и опять же были в тайне, как многие мантры, которые сейчас э, ну, как бы закрыты, то мы никогда бы о них не узнали. Вот поэтому мы считаем, что это великое благо, э, хорошая карма, что у нас есть эти практики. Вопрос э, от Анны Смирновой. Аня, задавайте вопрос. Здравствуйте. Да, Меня интересует вопрос, можно ли создавать день несколько команд? Ну, две, например. Э, ну, можно, конечно, конечно же можно, но не распыляйтесь. Э, пускай это будет а, если вы в день две мантры произносите, пускай это не будет там по пять минут, а достаточно ну, такое вот время серьезное. То есть уделять каждой мантре ну, какое-то время, минут там 20 одной, 20 другой. Если есть, ну, если есть возможность, то э, можно и нужно практиковать больше. Это я сейчас говорю про минимум. А, если э, практиковать одну мантру за другой, э, ну, конечно же, можно. Практикуйте мантры даже одновременно две. Можно по очереди. То есть э, все зависит от того, как у вас построена ваша практика, какие мантры вы практикуете. Ну, к примеру, у практикующего есть своя личная мантра, мантра, которую передал учитель с посвящением – и есть мантра, вот, э, к примеру, как Махамри Чунджай, доступная для всех. А, и можно практиковать свою личную и вот э, такую мантру, доступную, вот как в Махамри Чунджая. Тут еще вопрос. Э, произносить нужно 108 раз или можно больше или меньше? Вопрос о количестве. И 180 количество. Ну, вообще, да, предписывается какое-то определенное количество а, раз произнести мантру, чтобы ее оживить. А, и это не 108, это и тысяча, и миллионы раз. То есть это очень сотни тысяч, это очень большое количество, количество произнесения мантр. Но все зависит от вашей кармы. Если вы святой, вам достаточно произнести один раз мантру, и вы ее оживите. Если у вас много негативной кармы, может быть, потребуется много-много жизней, чтобы получить э, результат от мантры. Но если так более-менее ну, карма, э, вот, то потребуется, может быть, и одна жизнь. И в этой жизни э, там несколько лет. Это очень-очень индивидуально, сколько нужно произносить. Сколько в день а, ну пускай минимум будет там 108, к примеру, но это опять же не обязательное э, число. Если у вас нет времени 108 произнести мантру, то можно меньше. То есть пускай это будет постоянно. Постоянно, каждый день, пускай понемногу, но чтобы это вошло в привычку для нас. А если есть возможность, то можно произносить и по несколько часов. Можно считать, то есть это будет там разы, мы считаем, сколько раз мы произнесли, но допускается и по времени практиковать мантру йогу. То есть вы решили, что будете практиковать там полчаса в день засекаете время и практикуете. Если у вас есть четкие, у вас есть привычка считать мантры, то делайте это таким образом. То есть это не принципиально. Самое главное, чтобы вы практиковали. Это самое главное. Так, еще какие вопросы? А, знаете, еще какой вопрос. А, в начале мантры и в конце мы произносим «Ом». А, вот когда я был на предыдущем занятии, когда э, мы произносили «Ом» просто «Ом». Да? А, к примеру, самоучителя, конечно, прекрасный самоучитель, Спасибо большое. Э, он э, произносится как АО, и, соответственно, какие-то ощущения мы должны, значит, снизу вверх произносить. Ну, не произносить, а ощущать. Да? Э, как в данном случае, то есть он, просто он произносится, или все-таки мы как-то быстро должны пропустить через себя и АО? Ну вот если вы будете очень быстро произносить А, О, У, М, быстро АУ, АУ, АУ, АУ, и у вас получится ОМ. Если вы практикуете отдельно практику ум, и вот именно в таком виде, как э, разделение на звуки и да, медитацию на центральном канале, это одно дело. Вы с чувством произносите один звук, переходя в другой и так далее. Если это речитативы, как вот этот речитатив, то можно побыстрее АУ произнести, что получится ОМ. Ну, не, не сильно зацикливаться на... Не заци... Нет, не зацикливаемся там АУ, там, троем бокам и так далее. Вот. Хотя практику ОМ можно произносить и просто как ОМ, и не зацикливаться на АУ, просто произносить ОМ, ОМ, ОМ. Если это практика про себя, тем более. Про себя АУ э, звуки там ощу- ощутить достаточно сложно да, гласно произнести вот на распев. Поэтому про себя, просто вот на форуме был задан этот вопрос, я поэтому вот стала о нем говорить, что если мы про себя практикуем эту мантру ом, то просто ом. А еще как бы следующий вопрос. Да. Извините. А, смотрите, значит, просто нам тогда получается важны звуки. Но я просто, может быть, неправильно понял изначально, что все-таки главнее ощущения как вот, вот. то есть вектор э, найти. Что является движущей силой в практике? Да? Да, да, да. Что является вот этим двигателем, этим вектором? Что является? Вопрос всем. Что Абсолютно. является движущей силой? Ну, вообще вибрация у вас по, по, все, что, по очереди давайте. Одна сторона ощущение, ощущение концентрация. Нормально. Кто еще? Кого какие мнения? Что является движущей силой? Ощущение, концентрация, концентрация на мантре отказ от своего тела. Это бесконечно. Да, значит, пятерка Татьяне и пятерка Вити. Конечно же, движущей силой и вектором является абсолют. То есть, если мы, э, да, будем думать, что вектором является наше ощущение, вибрация – это смысл, вы ошибаетесь. То есть, если не будет вот, этой, вот этого вектора, вот этой установки, что вы направляете свое сознание на абсолюта, то никакого результата вы не получите. В любой практике йоги движущей силой является абсолют. Ну, или цель – это осознание своего высшего «я». Не цель получить какие-то вибрации, не цель э, еще там вот ощущения какие-то приятные – это всего лишь какие-то сопутствующие вещи в практике, но это не главная цель. Поэтому и в каких-то мантрах неважно, как вы будете произносить, где ставить ударение. И в разных школах йоги даже эту мантру произносят по-разному. В каждой школе йоги свое произнесение. Причем окончания тоже у всех свои. И начинаются дебаты и споры, не на жизнь, а на смерть. Какое окончание ставить? Т, Н или М? И вместо того, чтобы просто практиковать, направив свое внимание, сознание на абсолюта, люди начинают гоняться за буквой, за внешним. И считают, что именно это самое главное, какое окончание где стоит. И они запутываются еще больше. То есть э, результат от этого они никакого не получат. Самое главное это ваша внутренняя вот пхава, ваше состояние, ваша направленность вот на высшее. Вот если это есть, вы можете произносить просто какое-то элементарное слово, там солнышко, солнышко, солнышко. Если будет этот силь, сильнейший вектор, то вы получите результат и станете солнцем, ну, грубо говоря, да? Если вы будете произносить эту мантру Э, думая, ой, какие мне четки купить из, э, там, из каких камней, драгоценных, недрагоценных, чтобы коврик у меня там был из травы куша, и чтобы ударение, я поеду, буду произносить мантру только в том случае, если мне ее учитель даст, и не просто учитель, а там с Гималаев, и он уж точно мне скажет, какие ударения где ставить, и человек копит деньги, и только через 20 лет едет в Гималаи, не находит учителя, конечно же. То есть он теряет время, и эти 20 лет проходят впустую. Нам и так отведено не так уж много. А мы ну, разбазариваем свое время, свои силы. Второй принцип йоги должны соблюдать. И пока мы молодые, пока нам 20-30 лет, у нас есть избыток праны. Но мы почему-то не пользуемся этим. Вот поэтому самое главное – это практика, это абсолют. Понятно? Все, да? Ответил на вопрос. Начнем практиковать или есть еще вопросы? Да, начнем практиковать, но давайте, вот э, как здесь написано на листке, немножко по-другому произносится, поэтому давайте будем за мной повторять, вот особенно кто впервые значит, прикоснулся к этой практике. Ом троян бакам. Повторяйте. Ом троян бакам. Яджа Махе. Сугандхим. Пушти. Ватхана. Урвару. Камива. Банханан. Мритьор. Мукшия. Мамритат. Запомните? Запомните. Вот для, для, для тех, кто впервые будет произносить. Ритм буду задавать я, поэтому если вы привыкли практиковать немножко по-другому, придется подстроиться под э, наш речитатив. Ну и мы тогда начнем. Садимся, опять же, в любую удобную позу. Если приходит усталость, то э, меняем положение ног, можно даже лечь на спину, отдохнуть. Если там заболели ноги, заболела спина. Выпрямляем спину. Om Троям, бакам Яджам, Ахе, Суган, Тхимбуш, Тивар, Тханам, Урва, руками Вапан, Ханан, Мритьор, Муши, Ямам, Ом Троям, Вакам, Яджам, Ахе, Суган, Дымбуш, Тивар, Тханам, Урва, руками Вапан, Ханан, Мритьор, Муши, Ямам, Ом Траям Бакам Яджам Махе Сугандым Пушти Вардханам Урва руками Варанханан Мритьор Мукшия Мамрита Ом Траям Бакам Яджам Сугандхим Пушти Вардханам Урва руками Варанханан Мритьор Мукшия ом траям бакам яджам, ахе, суган, хипуш, сиварт, урва руками, вабанханам ханан, мухши амам, бритат, Ом траям бакам яджам, ахе, суган, химпуш, тиварт, урва руками, вабанханам ханан, мухши амам, бритат, Ом Троям, Бакам, Яджам, Махет, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва, руками Бабарханам, Бритер, Рукшия, Мамритат, Ом Троям, Бакам, Яджам, Махет, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва, руками Бабарханам, Бритер, Рукшия, Мамритат, Ом Траям богам яджамахе суганхим Суган Химпушти Вардханам Уруа руками Вабан Бритер Мукши Амам Ом Траям богам яджамахе суганхим Суган Химпушти Вардханам Уруа руками Вабан Бритер Мукши Амам Ом краям богам Яджа Махес Суган Химбуш Тиват Ханам руками Ваван Ханам Литер Мамрита Ом краям богам Яджа Махес Суган Химбуш Тиват Ханам руками Ваван Ханам Литер Мамрита Ом краям богам Раджа, Суган, Химбуш, Тивар, Хана, Урва, Рукани, Вабан, Мритер, Мукши, Амам, Ом, Траям, Бадам, Яджа, Суган, Химбуш, Тивар, Хана, Урва, Руками, Вабан, Хана, Мритер, Мукши, Амам, Рита, Ом, Траям, Судатхим Пушти Вардханам, Урва руками ваванханам Ритер Мукшиям Амрита, Ом Краям Бакам Леджам Махе Сугатхим Пушти Вардханам, Урва руками ваванханам Ритер Мукшиям Амрита, Ом Краям Джам, Махель, Химбуш, Тиварт, Ханам, Урва, руками Вабан, Ханан, Метеор, Мухшия, Мамрида, Ом, Раям, Бадам, Яджам, Махель, Химбуш, Тиварт, Ханам, Урва, руками Вабан, Ханан, Метеор, Мухшия, Мамрида, Ом, Раям, Бадам, Яджам, Махель, Химбуш, Тиварт, Ханам, Урва, руками Вабан, Ханан, मुक्षीयमामृता ॐ त्रयं पकां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयं पकां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयं पकां бушти Буштиватханам, Урва руками Вабанханам, Мритер Мукшиям Амрита, Ом Траям Барам Яджамахе бушти Буштиватханам, Урва руками Вабанханам, Мритер Мукшиям Амрита, Ом Траям Барам Ежам Ахе Суган Химпуш Тивардханам Урва руками Вабан Ханам Бритер Мукши Амамрита Ом Траям Барам Ежам Ахе Суган Химпуш Тивардханам Урва руками Вабан Ханам Бритер Мукши Амамрита Ом Каям богам Яджамахе Сугандхим Пушти Вардханам Урва руками Вабанханам Гритер Мухшия Мамрита Ом Траям богам Яджамахе Сугандхим Пушти Вардханам Урва руками Вабанханам Гритер Мухшия Мамрита Ом त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता Ом краям Богам Яджамахе Суганхим Пуштивардханам Урва руками Абанханам Ритер Мукширам Амрита Ом краям Богам Яджамахе Суганхим Пуштивардханам Урва руками Абанханам Ритер Мукширам Амрита Ом Суганхим Пуштивардхана, Урва руками Вабадхана, Мритьор Мукшия Мамрита, Ом Траям Богам Яджа Махес Суганхим Пуштивардхана, Урва руками Вабадхана, Мритьор Мукшия Мамрита, Ом Траям Богам Ам суганхим Махе Суган Урва руками Вабанханам Притер Мукши Амам Рида Ом Траям Багам Яджа Махе Суган Химпуш Урва руками Вабанханам Притер Мукши Амам Рида Ом Траям Багам Яджа Махе Суган Химпуш Урва руками Вабанханам मुक्षीय मामृता ॐ त्रयं बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ त्रयं Джамахе суганхим Пушти Вардхана, Урва руками вабанханам Мритьор Мукшия Мамрита, Ом Траям Богам джамахе суганхим Пушти Вардхана, Урва руками вабанханам Мритьор Мукшия Мамрита, Ом Траям Эссу пушти Пуштивардханам, Урва руками Бабанханам, Ритьор Мушия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Махесу пушти Пуштивардханам, Урва руками Бабанханам, Ритьор Мушия Мамрита, Ом Траям Бакам Хинкуш Сиватханам, Урга руками Вабанханам, Литер Мухшиям мамрита. Ом Гаям Бакам Яджам Махес Суган Хинкуш Сиватханам, Урга руками Вабанханам, Литер Мухшиям мамрита. Ом Гаям Бакам Яджам Махес Суган Хинкуш Сиватханам, Урва руками Вабанханам, Литер Мухшиям мамрита. Омраям бакам яджам Суганхи Пушти Варханам, Ура Рукави Варханам, Лидер Мушия Мамрита, Ом Краям Бакам Яджам Махе Суганхи Пушти Варханам, Ура Рукави Варханам, Лидер Мушия Мамрита, Судахи, Пушти, Варханам, урва руками Бабанханам, Мритер, Мукшия, Мамрида, Ом, Краям, Богам, Яджам, Ахе, Судахи, Пушти, Варханам, урва руками Бабанханам, Мритер, Мукшия, Мамрида, Ом, Краям, Богам, Яджам, Ахе, Судахи, Пушти, Варханам, Ура Шиям Амрита, Ом Даям Бакам Яджам Махес Сугат Химпуш Сиват Ханам, Курва руками Бабат Ханам, Ритер Мукшиям Ом Траям Бакам Яджам Махес Сугат Химпуш Сиват Ханам, Курва руками Бабат Ханам, Ритер Мукшиям Ом Траям Суганхим Пуштиварханам, Урвару варханам, Гритер Мукшиям Амрита, Ом Раям Бакам Леджа Махе Суганхим Пуштиварханам, Урвару варханам, Гритер Мукшиям Амрита, Ом траям богам пушти Сугахим урва руками Валардханам, Ритер Мукшия Мамрита, Ом Бакам Яджа Махе Сугахим урва руками Валардханам, Ритер Мукшия Мамрита, Ом Бакам Яджа Махе Сугахим урва руками Валардханам, Амритат, Ом Даям Бакам Яджам Ахес Суган Химбуш Тиват Урва руками Лабан Ханам, Ритер Мукшиям Ом Даям Бакам Яджам Ахес Суган Химбуш Тиват Урва руками Лабан Ханам, Ритер Мукшиям Ом Васуга, Химкуш, Сивардхана, Урва, Руками, Вабанхана, Мритер, Мукшия, Мамрита, Ом Траям Бакам Яджа Махес Суган Химпуш Сивардханам Урва Руками Вабанханам Бритер Мукшия Мамрита Ом Траям Бакам Яджа Махес Суган Химпуш Сивардханам Урва Руками Вабанханам дернувшие мамрита, Ломкаям бакам ежам нахе суганхи пушти варханам, Урва руками вабанханам притернувшие мамрита, Ломкаям бакам ежам Судахим Пушчивадханам, Урва руками Вабадханам, Притер Мукшия Мамрита, Ом богам Бакам Яджам Ахе Суганхим Пушчивадханам, Урва руками Вабадханам, Притер Мукшия Мамрита, Ом Траям богам. Раджам, Махес, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва, руками Ваманханам, Ритьор, Мукши, Амамрита, Ом, краям, богам, Яджам, Махес, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва, руками Ваманханам, Ритьор, Мукши, Амамрита, Ом, краям, богам, Яджам, Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вардханам, Ритер ямам рита Ом краям богам Яджа Махе Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вардханам, Ритер ямам рита Ом краям богам Яджа Махе Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вардханам, Ширамамрита, Ом Краям Бакам Яджам Ахесуган Химпуштивадханам, Урвару Карьявадханам, Ричор Муширамамрита, Ом Краям Бакам Яджам Ахесуган Химпуштивадханам, Урвару Суган, Химуш, Тиват, Ханам, Руар, Ками, Мукши, Ямам, Ом, Краям, Бакам, Ежа, Махес, Суган, Химуш, Тиват, Ханам, Руар, Ками, Мукши, Ямам, Ом, Краям, Бакам, Ежа, Махес, Суган, Химуш, Тиват, Ханам, Руар, мамрита, Ом Гаям Бакам Яджам ахе Суган Химпушти Ватханам, Урва Руками Вабан Ханан Бритер Мукшиямамрита, Ом Гаям Бакам Яджам ахе Суган Химпушти Ватханам, Урва Руками Вабан Ханан Бритер Мукшиямамрита, Ом Драям Бакам Яджам Ахес Бадхи Пушти Вадхана, Урва руками Вабадхана, Мритер Мукшия Мамрита, Ом Даям Бакам Ежам Нахе Суганхи Пушти Вадхана, Урва руками Вабадхана, Мритер Мукшия Мамрита, Ом Даям Бакам Ежам Нахе Суганхи Пушти Вадхана, Урва руками Вабадхана, Мритер Мукшия Мамрита, Ом краям богам ежам на Суганхи Пушти Варханам, Ура руками Варханам, Ритер Мукшия Мамрита. Ом краям богам ежам на Суганхи Пушти Варханам, Ура руками Варханам, Ритер Мукшия Мамрита. Ом Суганхи Пушчиватханам, Урва руками Вабанханам, Плетер Мукшия Мамрита, Ом Драям богам Яджам Ахе Суганхи Пушчиватханам, Урва руками Вабанханам, Плетер Мукшия Мамрита, Ом Драям богам Яджам Ахе Суганхи Пушчиватханам, Урва руками Вабанханам, Петермукшия Мамрита, Ом Даям Бакам Еджам Махе Суган Химпушти Вардханам, Ура Руками Вабандханам Петермукшия Мамрита, Ом Даям Бакам Еджам Махе Суган Химпушти Вардханам, Ура Руками Вабандханам Петермукшия Мамрита, Ом Даям Бакам Еджам Махе Суганхим Пушти Вадханам, Ура руками Рабанханам, Притер Мукшия Мамрита, Ом суганки пушки варханам, Урва руками вабанханам, Летер мукшиям амрита. Ом гаям богам яджам, Ахир суганки пушки варханам, Урва руками вабанханам, Летер мукшиям амрита. Ом краям богам яджам, Ахир суганки пушки варханам, Урва руками вабанханам, मृत्योर्मुक्षीयमामृता मुक्षीयमामृता ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता Ом богам Бакам Яджам Ахесугам Химпушти Ватханам Урвару Карьолам Ханам Плетен Мукшиям Амрита Ом богам Бакам Яджам Ахесугам Химпушти Ватханам Урвару Карьолам Ханам Плетен Мукшиям Амрита Ом троям богам Яджамахе Суганхи Пушти Варханам Урва руками Вабанханам Литер Мукшиям Амрита Ом троям богам Яджамахе Суганхи Пушти Варханам Урва руками Вабанханам Литер Мукшиям Амрита Ом троям богам Яджамахе Сугахим Пуштиваханам, Урваруками Вабанханам, Литер Мушиям Амрита, Ом Траям Бакам Яджам Махес Сугахим Пуштиваханам, Урваруками Вабанханам, Литер Мушиям Амрита, Ом Траям Бакам Яджам Махес Сугахим Пуштиваханам, Урваруками Вабанханам, несущие вам вреда. Ом Гаям Бакам Неджам Ахесу Гандхим Пуштиватханам Урва руками Вабанханам Витер Мукшиям Амрита Ом Гаям Бакам Неджам Ахесу Гандхим Пуштиватханам Урва руками Вабанханам Витер Мукшиям Амрита Ом Гаям Бакам Неджам Кадет, Судан, Химпуш, Тиват, Ханам, Уруа, Руками, Ваван, Ханам, Литер, Мукши, Амам, О, Каям, Бакам, Ежам, Ахес, Суган, Химпуш, Тиват, Ханам, Уруа, Руками, Ваван, Ханам, Литер, Мукши, Амам, Лита, О, Каям, Бакам, Ежам, Пхате Суганхим Пушти Ватханам, Урва Рукамьо Ватханам, Литер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Махе Суганхим Пушти Ватханам, Урва Рукамьо Ватханам, Литер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Махе Суганхим Пушти Ватханам, Урва Рукамьо Ватханам, Ямамрита, Ом Гаям Бадам Яджа Махе Суган Варханам, Урвар Гарива Ванханам Бритер Мукшия Ом Гаям Бадам Яджа Махе Суган Варханам, Урвар Гарива Ванханам Бритер Мукшия Мамрита, ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगान्तिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगान्तिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रय Суган, Химпуш, Тиват, Урва, Руками, Лаван, Ханам, Бритер, Муши, Амам, Ом, Раям, Бакам, Еджам, Ахес, Суган, Химпуш, Тиват, Урва, Руками, Лаван, Ханам, Бритер, Муши, Амам, Ом, Раям, Бакам, Еджам, Ахес, Суган, Химпуш, Тиват, Ума, рука, Вилаван, Ханам, Плетем, Ушиям, Амрита, Ом, Краям, Бакам, Ежам, Ахес, Судан, Химпуш, Ханам, Ума, рука, Вилаван, Ханам, Плетем, Ушиям, Амрита, Ом, Краям, Бакам, Ежам, Ахес, Судан, Химпуш, Ханам, Урва, рука, Вилаван, Ханам, Плетем, Ушиям, Амрита, Ом, пушти Хана, Урва руками Лабан Ханан притер мукшия Мамрита, О, краям богам бокам Яджам Ахе пушти Хана, Урва руками Лабан Ханан притер мукшия Мамрита, О, краям богам бокам Яджам Ахе пушти Хана, Урва руками Лабан Притянувшие Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Ахесунархим Пушти Варханам, Урвару Карлива Варханам, Притянувшие Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Ахесунархим Пушти Варханам, Урвару Карлива Варханам, Притянувшие Мамрита, Ом Траям Еджа, Махес, Суган, Химпуш, Тиван, Ханам, Урва, Руками, Вабан, Ханам, Ритер, Мамрита, Ом, Раям, Бакам, Еджа, Махес, Суган, Химпуш, Тиван, Ханам, Урва, Руками, Вабан, Ханам, Ритер, Мамрита, Ом, Раям, Бакам, Еджа, Махес, Суган, Химпуш, Тиван, Ханам, Урва, Руками, Ачиям Амрита, Ом Раям Бакам Ежам Махе Судан Химпушти Варханам, Урва руками Вабанханам, Ритер Мукшиям Амрита, Ом Раям Ежам Махе Судан Химпушти Варханам, Урва руками Вабанханам, Бабанхана, Урва руками Бабанхана, Мритер Мукшия Мамрита, Ом Нарям Бадам Ержам Махе Судан Хипушти Вардханам, Урва руками Бабанхана, Мритер Мукшия Мамрита, Ом Нарям Бадам Ержам Махе Судан Хипушти Вардханам, Урва руками Бабанхана, Шриямамрита, Ом Краям Бакам Ержам Махе Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вардханам Притер Мукшиямамрита, Ом Краям Бакам Ержам Махе Суганхи Пушти Вардханам, Вишневардханам, урва руками а Ваванханам, Летем Мушиямам лета, Ом краям батам лежам, Нахе судам химпушти вардханам, урва руками а Ваванханам, Летем Мушиямам лета, Ом краям батам лежам, Нахе судам химпушти вардханам, Урва руками а Ваванханам, Летем Мушиямам лета, Ом Краям Бакам Яджам Ахет Сугандхим Пушти Варханам Ура Руками Вабанханам Притер Мукшия Мамрита Ом Краям Бакам Яджам Ахет Сугандхим Пушти Варханам Ура Руками Вабанханам Притер Мукшия Мамрита Ом Краям Бакам Яджам Ахет Сугандхим Пушти Варханам Рука руками бабанханам плетем, ушиям обретам, Ом краям, бокам, лежам, махес, сугам, химпушти, барханам. Рука руками бабанханам плетем, ушиям обретам, Ом краям, бокам, лежам, махес, сугам, химпушти, барханам. Ура, руками бабанханам плетем, ушиям обретам, Ом краям, Паджамахе Сугандхи Пушти варханам, Урвару Харю варханам, Притер Мушия Мамрита, Ом Краям Бакам Яджамахе Сугандхи Пушти варханам, Урвару Харю варханам, Притер Мушия Мамрита, Ом Краям Бакам Яджамахе Сугандхи Пушти варханам, Урвару Харю Вардханам, क्षीरमामृता ॐ त्रयम्बकां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकयोवर्धनं ऋत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयम्बकां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकयोवर्धनं ऋत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ Судатхим Пуштиварханам, Урва руками Вабанханам, Летер Мукшиямам летат. Ом краям богам яджам, Ахе Суганхим Пуштиварханам, Урва руками Вабанханам, Летер Мукшиямам летат. Ом краям богам яджам, Ахе Суганхим Пуштиварханам, Урва руками Вабанханам, मुक्षीयम् अमृता ॐ त्रयं वरं निर्जामहे सुदाखिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुणमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयम् अमृता ॐ त्रयं वरं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुणमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयम् अमृता ॐ त्रयं suganki pushtivakhanam, Urvarukanyavakhanam, Nityormukshiyamamrita, Om Trayambakam Yajamahe suganki pushtivakhanam, Urvarukanyavakhanam, Nityormukshiyamamrita, Om Trayambakam Yajamahe suganki pushtivakhanam, Urvarukanyavakhanam, Сунанхи Пушти Варханам, Урва руками Вабанханам, Летем Укшиямам летат. Ом Гаям Бакам Еджам Ахе Суганхим Варханам, Урва руками Вабанханам, Летем Укшиямам летат. Ом Суданки, Пушти Варханам, Урва руками Лаванханам, Придет Мушия Мамрита, Ом краям богам Еджам, Ахе Суданки, Пушти Варханам, Урва руками Лаванханам, Придет Мушия Мамрита, Ом краям богам Еджам, Ахе Суданки, Пушти Варханам, Урва руками Лаванханам, Придет Шиямамрита, Ом Гаям Бакам Яджамахе Суганхим Пуштиварханам, Урва руками Вабадханам Бритер Мукшиямамрита, Ом Гаям Бакам Яджамахе Суганхим Пуштиварханам, Урва руками Вабадханам Бритер Мукшиямамрита, Ом Гаям Суданхим Пушти Варханам, Урва руками Вабанханам, Мритьем Укшиям мамрита. Ом Раям Бакам Лежам махе Суданхим Пушти Варханам, Урва руками Вабанханам, Мритьем Укшиям мамрита. Ом Раям Бакам Лежам махе Суданхим Пушти Варханам, Урва руками лобан ханам плетет, мукшия мам лета. О, троям богам, евжам, ахес, судам, химпуш, тиват ханам. Урва руками лобан ханам плетет, мукшия мам лета. О, троям богам, евжам, ахес, судам, химпуш, тиват ханам. Урва руками лобан ханам плетет, мукшия мам лета. О, троям богам, Махеш, Суганхи, Пушти, Вардханам, Урва руками Вабанханам, Причер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам, Яджа Махеш, Суганхи, Пушти, Вардханам, Урва руками Вабанханам, Причер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам, Яджа Махеш, Суганхи, Пушти, Вардханам, Урва руками Вабанханам, мамритер, мухшия, мамрида, Ом краям, бокам, еджам, ахе, суган, химпуш, диват, ханам, Урва, руками, аван, ханам, притер, мухшия, мамрида, Ом краям, бокам, еджам, ахе, суган, химпуш, диват, Урва, руками, аван, ханам, притер, мухшия, мамрида, Ом краям, судатхи пушти вардханам, Урва руками вавардханам, Литер мукшия мамрита, Ом траям богам яджам, Ахе судатхи пушти вардханам, Урва руками вавардханам, Литер мукшия мамрита, Ом траям богам яджам, Василев, а Суган, Кипушки, Варханам, Урва, руками Лаван, Ханам, Бритер, Муши, Амам, Лита, Ом, краям Бакам, Ежам, Нахе, Суган, Кипушки, Варханам, Урва, руками Лаван, Ханам, Бритер, Муши, Амам, Ом, краям Бакам, Ежам, Нахе, Суган, Кипушки, Варханам, Урва руками Лаван Ханам плетем, Шьемам Ридак. Ом Каям Бакам Яджам Ахес Суган Кипуш Урва руками Лаван Ханам плетем, Шьемам Ридак. Ом Каям Бакам Яджам Ахес Суган Кипуш Урва руками Лаван Ханам плетем, Шьемам Ридак. Ом Лакханам, Урварукарьевабанханам, Мритюрмукшиям Амрита, Ом Граям Бакам Ежам Ахесугам Хипушти Бартханам, Урварукарьевабанханам, Мритюрмукшиям Амрита, Ом Траям Бакам Ежам Ахесугам Хипушти Бартханам, Урварукарьевабанханам, Притер мушья мамрита, Ом Траям Бакам Ежам Ахес Сугам Химуш Тиварханам Урва руками Вабарханам Придем Мукширам Амрита Ом Траям Бакам Ежам Ахес Сугам Химуш Тиварханам Урва руками Вабарханам Придем Мукширам Амрита Ом Траям Бакам Ежам Ахес Сугам Химуш Тиварханам Урва руками лаван ханам летем, ушиям амрита. Ом троям богам яджам, ахес судам, хипушти вардханам. Ура, руками лаван ханам летем, ушиям амрита. Ом троям богам яджам, ахес судам, хипушти вардханам. Ура, руками лаван ханам летем, ушиям амрита. сюда и пушки варханам. Урва руками вабанханам, плетем ушием амрита. Ом троям бокам еджам, ахе сюда и пушки варханам. Урва руками вабанханам, плетем ушием амрита. Ом троям бокам еджам, ахе сюда и пушки варханам. Урва руками вабанханам, сечет мушиям амритат, Ом краям богам лежам суганхи химпушти варханам, Ура руками варханам плетет мушиям амритат, Ом троям богам лежам ахесугам химпушти варханам, Урва руками варханам, Сургамхи Пушти Вардханам, Урва руками Лабадханам, Притер Мухшия Мамрита, Ом Граям Бакам Яджам Ахе Сургамхи Пушти Вардханам, Урва руками Лабадханам, Притер Мухшия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Ахе Сургамхи Пушти Вардханам, Урва руками Лабадханам, Шиямамрита, Ом Граям Бакам Ежам Махе Суган Химпушти Ватханам, Урва Рукали Литер Мукшиямамрита, Ом Граям Бакам Ежам Махе Суган Химпушти Ватханам, Урва Рукали Литер Мукшиямамрита, Ом Суганхи, Пушти, Варханам, Урва руками Лаванханам, плетем ушия Мамрита, Ом краям богам Еджам, махе Суганхи, Пушти, Варханам, Урва руками Лаванханам, плетем ушия Мамрита, Ом краям богам Еджам, махе Суганхи, Пушти, Варханам, Урва руками Бабанханам притер мукшия мамрита. Ом драям бакам лежам архес судан хипушти варханам. Урва руками Бабанханам притер мукшия мамрита. Ом драям бакам лежам архес судан хипушти варханам. Урва руками Бабанханам притер мукшия мамрита. Ом Махесугадхим Пуштивардханам, Урва руками Бабанханам, Притер Мукшиям Амрита, Ом Траям Бакам Ежам Махесугадхим Пуштивардханам, Урва руками Бабанханам, Притер Мукшиям Амрита, Ом Траям Бакам Ежам Суганхи, Пушти, варханам Урва руками Мабанханам, Притер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Ахе Суганхи, Пушти, варханам Урва руками Мабанханам, Притер Мукшия Мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Ахе Пушти, Вардханам, Урва руками Мабанханам, перетернувшие мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Суданхим Пушти Вардханам, Урва руками Лаванханам, притернувшие мамрита, Ом Траям Бакам Яджам Суданхим Пушти Вардханам, Урва руками Лаванханам, притернувшие мамрита, Ом Траям Бакам Махеш, Сугатхим, Пушти, Варханам, Курва, руками Вабанханам, Ритер, Мукшия, Мамрита, Ом, траям Бакам, Яджам, Махеш, Сугатхим, Пушти, Варханам, Курва, руками Вабанханам, Ритер, Мукшия, Мамрита, Ом, траям Бакам, Яджам, Махеш, Сугатхим, Пушти, Варханам, Курва, руками Вабанханам, ज्योर्मुक्षीयम् अमृता ॐ त्रयां भगां यजामहे सुगान्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकारिवर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयां भगां यजामहे सुगान्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकारिवर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता Судам, Химпушти, Варханам, Урва руками Лаванханам, Ритер, Мукшия, Мамрита, Ом Траям, Бакам, Яджам, Ахе, Судам, Химпушти, Варханам, Урва руками Лаванханам, Ритер, Мукшия, Мамрита, Ом Траям, Бакам, Яджам, Ахе, Судам, Химпушти, Варханам, Урва руками Бабан Ханан плетен Мукши Амам Ом троям бакам Яджам Ахес Суган Химпуш Тиват Урва руками Бабан Ханан плетен Мукши Амам Ом троям бакам Яджам Ахес Суган Химпуш Тиват Урва руками Бабан Ханан плетен Мукши Амам Ом Пхате Сугантхим Пушти Варханам, урва Урвару Камилабанханам, Ритер Мушия Мамрита, Ом Краям богам Бакам Яджамахе Сугантхим Пушти Варханам, урва Урвару Камилабанханам, Ритер Мушия Мамрита, Ом Краям богам Бакам Яджамахе Сугантхим Пушти Варханам, урва Урвару Камилабанханам, Тюрмуширам Амрита, Ом Траям Богам Яджа Махе Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вабандханан Тюрмуширам Амрита, Ом Траям Богам Яджа Махе Суганхи Пушти Вардханам, Урва руками Вабандханан Тюрмуширам мамрида. Ом Траям Богам Яджа Суданхи Пушти Вардханам, Урва руками Ваванханам, Бритер Мушия Мамритат, Ом Троям Бакам Яджамахе Суганхим Пушти Вардханам, Урва руками Ваванханам, Бритер Мушия Мамритат, Ом Троям Бакам Яджамахе Суганхим Пушти Вардханам, Урва руками Вабан Ханан притер Мушия Мамритат. Ом троям богам Яджа Махес Суган Химпуш Тиват Урва руками Вабан Ханан притер Мушия Мамритат. Ом троям богам Яджа Махес Суган Химпуш Тиват Урва руками Вабан Ханан притер Мушия Мамритат. Ом Траям Бакам Неджам суганхим Ганхим Пушти Вардханам Урвару Камева Вардханам Бритер Мукши Амам Ом Траям Бакам Неджам суганхим Ганхим Пушти Вардханам Урвару Камева Вардханам Бритер Мукши Амам Ом Траям Бакам Неджам суганхим Ганхим Пушти Вардханам क्षीरम ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता Ом Траям Бакам Яджам Махе Судахи Пушти Бадханам Урва руками Вабадханам Плетем Шиямам Рита Ом Траям Бакам Яджам Махе Судахи Пушти Бадханам Урва руками Вабадханам Плетем Шиямам Рита Ом Траямбакам Яджамахе Судахи Пуштивардханам Урва руками Ваванханам Притер Муши Амамритат Ом Траямбакам Яджамахе Суганхи Пуштивардханам Урва руками Ваванханам Притер Муши Амамритат Ом Траямбакам Яджамахе Суганхи Пуштивардханам Урва Урва руками Бабан Ханан притер мушием Ом Траям Бакам Ежам Ахес Судан Химпуш Тиват Урва руками Бабан Ханан притер мушием Ом краям богам Яджам Ахес Суган Химпуш Тиват Урва руками Лаван Ханан Плетен Мушия Ом Ям, богам Еджам, Архес, Суган, Хипуш, Сиварт, Урва, руками Вабан, Ханан, Бритер, Муши, Амам, Ридат, Ом, Траям, богам Еджам, Архес, Суган, Хипуш, Сиварт, Урва, руками Вабан, Ханан, Бритер, Муши, Амам, Ридат, Ом, Траям, богам Еджам, Архес, Суган, Хипуш, Сиварт, Урва, руками Вабан, प्रीत्योर् Ом Троям Бакам Яджам Махе Сугатхи Пушти Варханам Гулар Бханя Варханам Притер Мушия Мамрита Ом Троям Бакам Яджам Махе Сугатхи Пушти Варханам Урва руками Вабанханам Притер Мушия Мамрита Ом Троям Бакам Судан, Химпуш, Тиват, Урва, Рукали, Бабат, Ханам, Ритер, Мувши, Ом, Троям, Бакам, Яджам, Махе, Суган, Химпуш, Тиват, Урва, руками Бабан, Ханам, Ритер, Мукши, Ом Траям богам Ежам Ахес Сугам Химкуш Тивардханам Урва руками вабанханам Ханам Мритьор Мукши Аман Ридат Ом Траям богам Ежам Ахес Сугам Химкуш Тивардханам Урва руками вабанханам Ханам Мритьор Мукши Аман Ридат Ом Траям Батам Яджам Махесуган Химпуш Тиват Ханам Урва руками Вабан Ханан Бритьор Мукши Амам Ом Траям богам Яджам Махесуган Химпуш Тиват Ханам Урва руками Вабан Ханан Бритьор Мукши Амам Ом त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकालिवबर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् Ом त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकालिवबर्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् Ом Троям, Батам, Яджам, Махет, Суган, Химпуш, Тивар, Урва, Руками, Лабат, Ханам, Ритер, Мукшия, Мамрита. Ом Троям, Батам, Яджам, Махет, Суган, Химпуш, Тивар, Урва, Руками, Лабат, Ханам, Ритер, Мукшия, Мамрита. Ом Троям, Батам, Яджам, Махет, Суган, Химпуш, Тивар, Урва, Руками, Лабат, Амамрита, Ом Краям Бакам Яджа Махе Сугам Химбуш Тиват Ханам, Урва Руками Лабан Ханам, Бритер Мукши Амамрита, Ом Краям Бакам Яджа Махе Сугам Химбуш Тиват Ханам, Урва Руками Лабан Ханам, Бритер Мукши Амамрита, Ом краям, бокам, ячам, махе, сугам, хипуш, тивар, ханам, руа, руками, лабан, бритер плетер, мухшия, мам, ритар. Ом краям, бокам, ячам, махе, сугам, хипуш, тивар, ханам, руа, руками, лабан, бритер плетер, мухшия, мам, Ом троям богам, ежам, махе суганки Хипуш, варханам, Урва руками Лабан, Ханам, Плетер, Мушия, Мамрида. Ом троям богам, ежам, махе суганки Хипуш, варханам, Урва руками Лабан, Ханам, Плетер, Мушия, Мамрида. Ом троям богам, ежам, махе суганки Хипуш, варханам, Урва руками Лабан, плетем, шиям амрита, ом раям бакам ежам, ахес суган химпуш урва руками лабан ханам, плетем, шиям амрита, ом краям бакам ежам, ахес суган химпуш урва руками лабан ханам, плетем, шиям амрита, ом краям Маке, Сугархи, Пушти, Варханам, Урва, руками Лабанханам, Литер, Мушия, Мамритар, Ом, краям, бокам, Еджам, Махе, Сугархи, Пушти, Варханам, Урва, руками Лабанханам, Литер, Мушия, Мамритар, Ом, краям, бокам, Еджам, Махе, Сугархи, Пушти, Варханам, Урва, руками Лабанханам, Литер, Мушия, Мамритар, Ом краям, бокам, яджам, ахес, сугам, химпуш, тиват, урва руками лабанханам ханам, плетем, мамрита. Ом краям, бокам, яджам, ахес, сугам, химпуш, тиват, урва руками лабан, ханам, плетем, уши, Ом краям, сюда Хипуштивардханам, Урва руками Лабанханам, Плетен ушия мамрита, Омная Магам Ежа Махе Сугат Хипуштивардханам, Урва руками Лабанханам, Плетен ушия мамрита, Омная Магам Ежа Махе Сугат Хипуштивардханам, Урва руками Лабанханам, Плетен ушия мамрита, Омная Султанки, пушки, Бадханам, Урва руками Бабадханам, Плечо кувшином Амрита. О, краям, бокам, держам, Махес, Султанки, пушки, Бадханам, Урва руками Бабадханам, Плечо кувшином Амрита. О, краям, бокам, держам, Махес, Султанки, пушки, Бадханам, Урва руками Бабадханам, Плечо кувшином Амрита. О, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва руками Лабанханам, Плетем, Ушиям, Амрита, Ом, Краям, Бакам, Держам, Нахе, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва руками Лабанханам, Плетем, Ушиям, Амрита, Ом, Краям, Бакам, Держам, Нахе, Суган, Химпуш, Тивардханам, Урва Бардханам, Урва руками Лабардханам, Притер мужчина Мамрита, Ом краям богам лежам, Ахес суганхи пушти Бардханам, Урва руками Лабардханам, Притер мужчина Мамрита, Ом краям богам лежам, Ахес суганхи пушти Бардханам, Урва руками Лабардханам, Притер мужчина Мамрита, Ом троям богам, ежам, Афес, Суган, Химкуш, Тивар, Ханам, Урва руками Лабан, Ханам, Бритер, Мукши, Амам, Ритат, Ом троям богам, ежам, Афес, Суган, Химкуш, Тивар, Ханам, Урва руками Лабан, Ханам, Бритер, Мукши, Амам, Ритат, Ом троям богам, ежам, Афес, Суган, Химкуш, Тивар, Ханам, Урва руками лобан нам, Бритер мукшия мамрита. Делаем резкие выдохи животом, задержку и ложимся отдыхать. Забросили руки за голову, подтягиваемся. Поворачиваемся на бок и садимся. Убираем защитное поле, щелкаем пальцами вслух.